з німецько-фашистською армадою. Ревіння двигунів таки було могутнім над вирубкою, ще й тому, що луна котилась до стіни лісу і поверталася до вогнища. На всі три кострища хлопці хлюпнули газу, і вони одразу ж зайнялись. Літак зробив розворот, опустився ще нижче, і тепер ширококрилий гордий і комунімецькі зенітки ні по чим летів просто на нас. Гей, хоча б на хвіст свій узяв. Цілих три роки рідних не бачив, вигукнув Федір Куйбашевський. На хвіст літака йому закортіло. Ти за пакунками дивись, попередив земляка короб. Одна по одній чорні цятки, немов бомби, стали відокремлюватись від Дугласа і падали вниз. Та ось випорснули парасолі, і падіння їхнє уповільнилось. Четвертий розкрився парашут. Восьмеро чоловік побігли до парашутів з пакунками, що приземлились, інші гасили вогнище. За чверть години мішки було знайдено. Передивляємося, що ж у тих мішках. Новенькі автомати, ППШ і ППС, пачки з патронами, міни, гранати, чоботи, тютюн, фуфайки і теплі штани, бинти, медикаменти. Принесли й пакунок, що зняли з дерева. У ньому сухі анодні батареї, консерви, торбинка з цукром. Діставши з четвертого мішка кілька трикутничків і один конверт, коро поголосив. Хлопці, браття, оце диво! Наше командування забулось про конспірацію. Листи від рідних прислали. Про ці листи я знав, по радіо попереджували, однак не став казати всім, бояв, що у штабі передумають. Нам ще ніколи не присилали листів. Може, тому що Україна і Естонія були ще окуповані німцями, і командування вирішило, що коли вже галці і орлу не пишуть, то нехай не отримують листи і кудрявий, і короб. Та не будь таким неповоротким ведмедем, коропе, та швидше сортуй пошту, квапив друга Орел. Побачивши знайомий почерк, я сказав коропу, це мені. І ще... Е, пошукаємо ще. Ждеш від неї, дівчини? Забула вона про тебе, штовхнув мене ліктем Орел і зітхнув. Ні, не повинна забути, відповів я, аби щось сказати цьому причепливому юхану. А в уяві останній вечір у рідному селі що весь час переслідує мене, коли побачу місяць на небі. Ясний, ясний, восьмиденний. Я і зіна під яблунею, золоте проміння місяця, золоте листя і від сяйва, і від того, що вже осінь, золоті яблука, що лишились подекуди серед листя. З вирубки аеродрому, весело перемовляючись і жартуючи, пихкаючи цигарками, що пахли в цьому клятому котлі неповторним фронтовим рідним димком, ішли хлопці. І ось ми вже в таборі. Кухар Михайло влаштував рочисту вечерю, бо ж прислав нам і консерви другий фронт, варганив щось гаряченьке і смачне, ось ось подасть хлопцям з підогріву я присів на сосновий пеньок, читаю материні листи. Бідна мати, вона й досі не може зрозуміти, де я перебуваю, чому не пишу і пропускає усяку всячину. Їй матері не збагнути того, що її син з того часу, як пішов парашутисти, і тепер уже до самого закінчення війни відсурався не лише писати листи а й свого власного імені. Брати близнюки працюють на заводі, варять цукор на тому ж апараті, на якому стояв на вахті колись батько. За два роки окупації завод.